บุ๊กทูหกสิบเจ็ดสัรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง Přivlastňovací zájména dvě. แว่นตา brýle เขาลืมแว่นตาของเขา Zapomněl jsem své brýle เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน Kde pak jsou jeho brýle นาฬิกา Hodinky hodiny นาฬิกาของเขาเสีย Jeho hodinky jsou rozbité นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง Hodiny visí na stěně. หนังสือเดินทาง Pas. เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย s t r a t i l svůj pas. แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน Kde je jeho pas? พวกเขา ของพวกเขา Ona její, ona svůj, ona svoje. เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ Ty děti nemohou najít své rodiče. แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว Ale tamhle přicházejí jejich rodiče. คุณของคุณ vy váš, vy vaše, vy svůj, svoje. การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิลเลอร์ Jaká byla vaše cesta, pane Millere? ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ Kde je vaše manželka, pane Mlináři? คุณ ของคุณ Vy váš, vy vaše, vy svůj svoje. การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณสมิธ Jaká byla vaše cesta, paní Schmidt? สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะ คุณสมิธ Kde je váš manžel, paní Schmidt?